Kada je musliman sa katolkinjom oženjen, da li je dozvoljeno vjenčanje, e, da li je dovoljno vjenčanje samo općinsko ili mora i šarijetko? Ti živiš na zapadu, znači. Drugo, vezano za katolkinje, e, iako e, kršćani, kršćanke i židovke u osnovi, iako je to E, načelno dozvoljeno u islamu, ali islamska ulema je postavila uslove kod gdje sa njima. E, ti uslovi su, među ostalog, da oni nisu od onih koji su sa nama u ratu. To znači nema gdje sa Hrvaticama niti Srpkinjama koje su čiji su bili muževi, očevi i tako dalje u ratu sa, samostimalima. Drugo, e, drugi uslov jeste <clears throat> da je musliman e, taj koji će ispunjavati vjerske propise u tome, u tome braku, a prije svega koji će e, djecu odgajati u, u takvome braku. Dakle, ta žena prilikom e, takvoga braka sigurno da ima i načina da primi islam. I treće jeste da ta žena koja kaže da je katolkinja i židovka, da ona nije komunistinja ili neke druge ideologije, iako su njeni roditelji katolici, židovi i tako dalje, ali često se dosi da danas se nosi samo ime kršćansko ili židovsko, a da oni ne imaju od te vjere ništa. Već su komunisti i, pripadnici drugih ideologija, budisti, Hari Krishna, svjedoci Jehove i tako dalje. Svakako da sa takvima, dakle, koji ne ispunjavaju ove uslove koje je Ulema postavljena nije dozvoljeno da se živi. Drugo, da li će čovjek e, se oženiti, dakle da li je dužan šarijatski da se oženi pred imamom ili kadijom i tako dalje, e, da li je dovoljno u opštini da se oženi kad ženi takvu, dakle ženu, djevojku koja je židovka ili kršenka U osnovi e, dužan je musliman da ispoštuje uslove i šartove koji su postavljeni prilikom braka. A to je to da budu dva pravedna svjedoka da je mehr zagarantovan koji će se dati toj osobi i velik da postoji. To jeste da ima e, staratelj koji će dozvoliti e, od toga braka sa te ženske strane. E, svakako da to se može ostvariti e, pred imamom ili pred ovlaštenom osobom, pred ulemom, alimom, nekim i tako dalje. U ovom slučaju, dakle, nije dovoljno što je ona to što je ona e, kršćanka ili židovka, da se samo u opštini vjenčaju, već je potrebno pred imamom da se to zabilježi. Drugo važno pitanje prilikom e, ovakvoga braka. Jedno pitanje... Dakle, uglavnom je ovo pitanje podiže, ne bi se sada produža, ne bi u njemu, uglavnom potrebno je da se vjenča i pred ovim i pred šerijatskim. S tim što naglašavam ovdje da imamo slučajeva gdje čovjek se vjenča pred i ništa više se ne vjenča, ništa više ne uradi. I onda imamo jednog sistema državnog koji bi takvu osobu prisilio da ispuni obaveze, da daje alimentaciju, što je šarijetom svakako utvrđeno prije nego što on to ovaj utvrđe, što, utvrđe, što znači to, e, djeca koja ostaje kod te žene potrebno je da otac plaća majci i da izdržava to djete da se ostvare prava i tako dalje e, i zato je potrebno da iako mi e, u osnovi e, ove sudove mimo šarijetskih da oni nisu ispravni ali je potrebno nečim da, da se garantuje nekom vlasti da se garantuje ispunjenje onih prava koja i onako šarijet ovaj garantuje djeđe Dakle, brak nije nikakva formalnost da se dođe tamo predođu ili kao što nekada imamo slučajeva i to posebno upozoravam tajni brakovi. To je haram u i ne smije se to činiti jer brak mora biti oglašen. I ne možemo sada nas dvojica kolega se sastati trojica, hoćeš mi biti svjedok i otići u kuću mlade i niko ne zna i ništa više. I zato je prilikom braka dozvoljeno da se čuju defovi. Defovi za žene. Dakle, od muzike nije dozvoljeno slušati osim defove. I tada to prilikom tih svadbi, da bi se oglasila ta svadba da ono ne bi bila tajna. Sutra kad te vidim sa tom ženom, da ne kaže ono ga hoda i uza se. Nego, to je njegova žena, svi znamo i tako dalje. Dakle, ne ima tajnih, ne ima tajnih brakova. to mora biti javno oglašeno i da budu garantovana prava jednih i drugih u tome braku.